بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد پنجا و بيت ساس متن تایه البيري رحمه الله واسكنه فسيح جناته ميقويات وسل من ربك التوفيق فيها واخلص في السؤال اذا سألت قبلا دوشتي جديات يترف سؤالت دعا طلبت از الله جل و علا که توفیقت بده طرف دیگه استعانتت به الله جل و علا یه طرف سعانت جسه موسی علیه السلام میخواد دعوت بده فرعون رو میگه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي همه مدعو داره و خودش که بتونه وظیفه دعوت رو ادا بکنه اشرح لي صدري بارالله ساعت صد بهم بده در مقابل این فرعون این طاغیه طالب علم باید همش هم خودش باشه بر اینکه توفیق هدایت و طلب عبره پیدا بکنه هم هم مدعو که اون دعوتش رو قبول بکنه بپذیره یفقه قولی وسل من ربك التوفيق وسل بخواه از الله جل وعلا توفیق و سداد التوفیق فيها واخلص اخلاص داشته باش خالصانه از الله جل وعلا بخواه في السؤال در اون طلب درخواستی که از الله جل وعلا داری اذا سألت سؤالت از الله جل وعلا با تضرع باشه ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله كما قال صلى الله عليه وسلم الله دعا از قلب غافل و مشغول و قلبی که نمیدونه چی از الله داره میخواد همینطور یه چیز شنیده میگه قبول نمیکنه دعات از دل باشه از نیاز باشه دعات با بندگی باشه مثل موسی علیه السلام زمانی که از دست فرعون فرار میکنه میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فقیرم به درگاهت سوالت با تضرع باشه با بندگی باشه اون بندگی و فقر و نیاز خودت را به درگاه الهی اعلان کنی ما در صبحگاه شامگاه دعا داریم یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأني كله ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. یعنی چی ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین مرا به خودم واگذار نکن من نیازمند توفیقتم نیازمند هدایتتم نیازمندم که دستم را بگیری محتاجم به درگاهت مددت کمکت این بندگی خیلی مهمه بندگی برای دعوتگر برای طالب علم خیلی مهمه چون این بندگی سبب میشه که انسان از غرور از کبر از این امراض نجات پیدا بکنه زمانی که تو مختال و فخور باشی من خوندم من رفتم درس خوندم ده سال 20 سال من جون کندم پیش این عالم و اون عالم رفتم خوندم خوندی که خوندی دعوت به ادعا نیست علم به ادعا نیست سوالت توفیق از الله جل و علا این هوای نفست را معالجه میکنه درمان میکنه سبب میشه تو متواضع بشی دست از او کبر و غرور بکشی برای همینه که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند من تواضع لله رفعه تو متواضع میشی و اون تواضعت هم رفعت بهت میده ما میبینیم در این ابیات البیری از خودش دفاع نمیکنه بحثی از خودش که من خوبم من فلانم نیست نصایحش عامه ساعت صد داره در مقابل خصمش در مقابل اون کسی که ازش انتقاد کرده هم مغم اون خصمش رو داره که ازش نقد کرده که دست از اون گمراهی و انحرافش بکش قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال یا قومی ارائیتم ان كنت على بینت من ربي ورزقني منه رزقا حسنا شعیبه به قومش داره میگه قومش بهش میگن که اون دینداری سبب شده که حالا ما امر و نهی بکنی میگه ای قوم شما بینید اون هدایتی که الله توفیقم داده بهش و الى آخر و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و الیه الله جل وعلا علا ادب در تعامل با دیگران و با الله جل وعلا علا به ما یاد میده اما توفیق الا بالله پیغمبری از پیغمبران الهی شعیب علیه الصلاه والسلام. السلام میگه من مال دارم میگه من الله جل و این چیزها بهم داده ولی که من از خودم ندارم اینا از خودم نیست الله روزیم کرده و نادی اذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنونی ابن متى ونادي إذا سجدت له اقرب ما يكون العبد من ربه وهو نزدیکترین جا یک بنده به الله جل وعلا در کجا سجده خب یعنی چی چیکار بکنه اگر نزدیک به الله جل وعلا علا بکنه خالصا از الله جل و علا بخواه در اون سجدهش و نادی اذا سجدت نادی ربک الله را صدا بزن در اون سجدت و نادی اذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون خصوصا این دعایی که زنون کرده در اون اسارتی که در شکم نهنگ داشت شکم ماهی اونجایی که متضرعانه ذنون گفت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين و الله هم دعایش را استجابت میکنه و او را نجات میده از اون ضیق و تنگنایی بما ناداه ذنون ابن متى يعني يونس عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت بر الله هيج معبود بحقي بار الله هيج معبود بحقي جز سبحانك تو پاک منزهی اگر مصیبتی اگر بلایی چیزی به من رسیده از خودمه سبحانك تو پاک منزه اینی كنت من الظالمین من ظالمم این بندگیه به درگاه الهی دو تا حدیث داریم در شأن دعای ذنون حدیث اول میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی غمی اندوهی ندارد این دعا را بکنه این ذکر را بگه مگر اینکه الله جل و علا اون غم را از دلش ببره و در حدیث دیگر میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نیست که این دعای ذنون را بکنه مگر اینکه الله دعایش را استجابت بکنه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین هم ذکره که هم اندوه را از تو دور کنه هم دعاست با الله هم از مضمون دعات و دلت میفهمی که تو چی میخوای با اون اقرار الله دعایت هم استجابت میکنه حاجتی که داری به درگاهش الله برات برآورده میکنه ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك ان قرعت ولازم بابه ملازمت داشته باش مداومت داشته باش بر این در زدن به درگاه الهی این درگاه را رها نکنی درگاه دعا مداومت داشته باش در سوال در دعات یکی از ابزار توفیق دعا ولازم بابه قرعا بزن اون در اون درگاه رو عساه سیفتح بابه تا اینکه الله جل و علا درشو برات باز بکنه از باب تاکید گفتم نه از باب لعله و شاید نه حتما الله جل و علا درش رو برات باز میکنه ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه دعا بکنید و شما یقین دارید به اجابت و ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه دیگه شک داری به الله دعات استجابت نمیکنه الله جل و علا الله دعای شخص را استجابت میکنه تا اینکه نگه من دعا کردم الله به من نداد شکاکه این اعتماد به الله نداره اعتماد تام به الله داشته باش که اگر به خیرت الله بهت میده اون در را بزن از الله بطلب ادعو الله و انتم موقنون با یقین از الله جل و علا بطلب نه با شک با تردید با ضعف ایمان نه خودت رو کم بگیر و نه الله را جل و علا الله قادر بر هر کاری و تو هم خلقی از خلقش تو را آفریده که به تو ظلم بکنه خیر تو را آفریده که اکرامت بکنه الله بندگان را آفریده به خاطر اکرامشون نه به خاطر ازلالشون و خاریشون و بدبختیشون به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الله یستحی من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا الله شر میکنه از بندهش بنده ای که آفریده شر میکنه ازش دستش بلند بکنه دو تا کف دستش ان يردهما صفرا و خالی برش بگردونه براش الله کریمه الله کریمه ایمان داشته باش به کرم الهی زمانی که دست به گداییش بلند میکنی به درگاهش دستتو بلند میکنی الله دعا را رد نمیکنه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدع اذا دعا اجیب الله جل و علا نگو با واسطه بگو ای محمد اجابت میکنم گفت خودم اجابت میکنم اگر بندگان خواستن اذا سألك عبادی نگو فقل اذا سألك عبادی عنی بعد خودش جواب بندگان میده فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعا نیاز واسطه نداره الله جل و بین خودش و بندگانش بگذاره در دعا و در طلب و در استعانت الله وعده داده مستقیما به خودت فانی قریب اجیب دعوت الداع هر وقت در الله رو زدی به درگاهش با اون راز و دست تو بلند کردی الله جل و درها را برات گشوده و باز برات اون درها هر وقت که اون در را بزني والله را صدا, صدا بزنی عساه سیفتح بابه لك این قرعت یعنی حتما الله درهاش را برات باز میکنه زمانی که تو اون در الهی را بزنی و اکثر ذکره فی الارض دأبا لتذكر في السماء اذا ذكرت و اکثر ذکره فی الارض دأبا زیاد یاد الله کن با اون ذکرش با اون تسبیحاتش زیاد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات و الله کثیرا این تشویق الهی بر زیاد یاد الله کردن حالا چه اون اسکار صبحگاه چه شامگاه چه خواب چه نون نمازها رو برپا داشتن اینا همه یاد الله جل و علا حتی نماز فرضت و سنت و نافلت همه اینا یاد الله جل و علا زیاد عبادت الله را به جا بیار الله كثيرا والذاكرات واكثر ذكره في الارض دأبا یعنی با استمرار و مداومت یاد الله را بکن عبادت الله را برپا بدار لتذكر في السماء إذا ذكرت لتذكر في السماء بعده الهی در قرآن فاذكروني اذكركم فاذكروني یاد من بکن تا یادت بکنم یاد الله را کردی خصوصا با مداومتت بر فرض بعدم تخلفت از نماز فرض که گناهه با مداومت بر نماز فرض و بر نوافل سبب میشه با این تقربت به الله جل و الله بهت افتخار بکنه در ها و تو را دوست داشته باشه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم محبت الله را داری با ذکر و همین نمازها سنتها فرزها با الله نزدیک شو با پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اینکه الله تو را دوست داشته باشه یحببكم الله و گناهان شما را ببخشه یغفر لكم ذنوبكم الله هم تو را دوست داشته باشه فرشتگانش در آسمان صدا میزنه جبرئیل بیا که فلانی رو من دوست دارم او را دوست داشته باش جبرئیل هم فرشتگان آسمان را صدا میزنه الله فلانی رو دوست داره او را دوست داشته باشید این ذکر الله از اون شخص در ملا علا چه اکرامی از الله جل و علا به اون بنده تو خودتو کم گرفتی همیشه سرت پایینی حالا من چیم حالا کسی به من توجه نداره حالا بچم از من سراغ نمیگیره حالا پدرم حالا برادرم برادرم اینطوریه سر تا پا گلایی سر تا پا کم بوده محبت انگار کسی تو دنیا نداری الله رو تو داری برادر دوست رفیق پدر مادر خواهر مادر الله رو داری والله اگر اون مواظبت بر عبادت و طاعت بود انسان این لذت و شیرینی را درک میکرد اون لذت شیرینی نزدیک شدن به الله و تقرب به الله درکش میکرد لمسش میکرد ذکر و یاد الله انسان را آرامش میده تو میده الا به ذکر الله تطمئن القلوب هم سبب آرامشته هم سبب محبت و نصرت الهی برای تو سه الله تو را دوست داشته باشه این عنایت الهی نسبت به تو عنایت الهی همون حرفی که الله با نوح میزنه و دیگر پیغمبرانش فانک باعیوننا یعنی چی فانک باعیوننا در زیر چشمان من هستید الله جل و علا یعنی چی زیر چشمان من یعنی نهایت عنایتم را نسبت به تو دارم ای نوح تو دارم ای ابراهیم و دیگر پیغمبران دیدیم که چطور الله جل و یاد میکنه از عنایتش نسبت به هود نسبت به صالح این عنایت الهی را انسان لمس میکنه در اون قصه هایی که الله در قرآنش به ما گفته یاد کرده قومی را الله با اون ارتشش نابود میکنه موسا را و جسد و اندی کمتر و بیشتر نجات میده بنی اسرائیل و قوم فرعون و سربازانش را دگرگون میکنه به خاطر موسی و اون چند نفری که ایمان آوردن عزیزم به درگاه الهی عزت نزد الله چنین میکنه به وقتش همون طایفه کم و اندک الله نصرتشون میده کم من فئه قلیلت غلبت فئه کثیره کثیره چرا میگید ما کمیم چرا میگیم اندکیم الله رو داریم اگر لیاقتش رو داشته باشیم و عنایت الهی مشمول حالمون باشه خلق روی زمین به تمامیشون به جنگ ما بیان نمیتونن بر ما پیروز بشن قرآن اینو میگه الله اینو میگه و مثالم زده برای ما نوح یک نفر بود و چند نفری اندکی فقیر بهش ایمان آوردن اشراف و ثروتمندان انتقاد میکردن و ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا نبادی الرای چهار تا فقیر مسکین و دوربر خود جمع کردی که چی بشه تو اینها دوربرتن ما ایمان نمیاریم به رسول الله صلی الله علیه و هم همین گفتن ولی همینها نصرت یافتن همون فقیرا همه پیغمبران اینطور بودن هود با دو, دو دخترش نجات میابه همسرش و قومش الله زمین را بر سرش خراب میکنه خیلی حرف اینقدر پیش خدا عزیز باشی پیش الله اینطوری عزیز باشی عزتت جایگاهت منزلتت نزد الله چنان بالا بره قومی را زمین بر سرشون واشگون بکنه وارونی بکنه و بکوب بر سرشون بر روی زمین بر فرق سرشون له لورده بشن بر روی زمین قوم صالح هم همینطور که انهم اعجاز و نخل خاویه هنگار که نخل هایی هستن که آبی بهشون نرسیده سرشکسته شدن سرشون به زمین افتاده با چی با فریادی از آسمان صیحت واحده صیح جایی با باد جایی با داد جایی با آب آب رحمته ولی الله جل و علا قادر بر اینکه همون آب را عذاب بکنه باد رحمته همون هم میتونه الله عذابش بکنه درس هست عبرت هست برای ما اینکه خودمون رو کم نگیریم اگر خودمون رو به الله جل و علا نزدیک بکنیم و عنایت الله نصیبمون بشه دیگر ترسی بر ما نیست فقول له قولا لینا به موسی و هارون میگه برید پیش فرعون دعوتش بدید خب موسی میترسه طبیعیه بترسه خودش تک و تنها از الله میطلبه که لاقل برادرش هارون هم باش باشه الله هم قبول میکنه که هارون هم باش باشه چه وعده ای بهشون میده میگه شما برید دعوت بدید منم دارم میبینم و میشنوم میخواد دست از خطا بکنه من میبینم میشنوم معکما اسمع و ارا این عنایت الهیه مجرد شنیدن و دیدن نیست این شنیدن و دیدن با نصرت که الله داره وعده میده به موسی و هارون اسمع و ارا تو میده دعوتگر اگر اخلاص داشته باشی عنایت الهی و توفیقش نصیب حال تو هم میشه الله تو را هم نصرت میده به تو هم استقامت میده ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وبعض النسخة ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنته ولا تقل الصبا نونهالی بچگی صبیه بودن نگو که این جوانی یا نوجوانی درش مهلتی هست ولا تقل الصبا فيه امتهال مهلت هست هنوز تا بزرگ بشم وقت هست الان وقت اینه که من کیفم از دنیا بکنم کیفم رو ببرم داشته باشم عشق حال بکنم وقت برای توبه هست و فکر میگه اینچینی فکر نکن بین فکر کن و فکر کم صغیر انقد تا چقدر از اون نوجوانان و جوانان دفن شدن و خودت در دفنشون سهیم بودی نگو که وقت هست ببین چقدر رفتن همون بچه ها همون نونهالان و نوجوانان و جوانان کم رفتن درس عبرت بگیر همونطور که اونها رفتن شاید تو هم بری در همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اغتنم خمس قبل خمس پنج تا چیز هست که میگه رسول الله صلی الله علیه و قبل از اینکه قیامت برپا بشه غنیمت بشمور قبل از اینکه بمیری غنیمت بشمور پنج تا چیز یکیش و شبابک قبل هرمک جوانیت را قدرش بدون قبل از اینکه پیر بشی با عبادت و طاعت سبحان الله جوانی باید قدرش دونست نعمت بزرگیه ابتدای سوره کهف با جوانها هست الله جل و اون فتنه که درش واقع شدن اون جوانا فتنه در دینش ارزشی که به دین دادن به الله نجاتشون داد 300 سال نگهشون داشت در غار زنده موندن عنوان یک معجزه و درس و عبرت پیغمبر که نبودن که شما بگید فقط نصرت الهی مشمول حال پیغمبرانه نه اینا جوان بودن پیغمبر هم نبودن بلکه الله جل و علا این چنین این کرامت را بهشون میده که زنده بمونن و درس عبرتی باشه برای اون قوم اون قوم جاهل الله میخواد با قصه اصحاب کف ارزش ایمان و مؤمن بودن را به ما برسونه چقدر تو ارزش داری که این تو را حفظ میکنه و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال نه اینکه اونا فقط رفتن تو غار و خوابیدن نه 300 سال نقلبهم چپ و راست عوضشون میکردیم که این ور اونور بخوابن که درد بسر نگیرن زخم بسر نگیرن و نقلبهم عنایت الهیه در جوانی عبادت کردن شیوه پیغمبری است اینو بدونید بدونید هدف مشر نیست حدیث پیغمبره موسی یک جوان شهم و شجاعی بود جوان مردی بود الله انتخابش میکنه برای دعوت هارون هم اینطور ابراهیم هم اینطور طلب علم و دعوت دادن ارزشش اینه که تو در اون جوانی قدرش رو بدونی و بشینی پاش و مجدگانی الله هم جل و علا به این قد شناسان مجدگانی الله جل و علا بزرگه سبعتون یظلهم الله تحت ظل یوم لا ظل الا ظله روز قیامت همه در عذابن از اون خورشیدی که بر فرق سرشونه غرقن در گناهشون ولی که این جوان یکی از اون هفت نفر جوانی که نشأ شاب نشأ فی طاعت الله جوانی که در طاعت الهی بزرگ شده اون جوانی که اهل طاعت و عبادته الله این چنین عنایتش در دنیا اصحاب کهف گفتی در آخرت این چنین الله جل و علا بهش عنایت داره حفظش میکنه امتها خارن امتها گرفتارن ولی که این جوان سربلنده الله جل و علا در زیر سایه عرشش او را نجات داده و او را حفظ میکنه در اون صحنه محشر صحنه قیامت این ارزش چیه عبادت در جوانی و این مجدگانی الله جل و علا به اون کسانی که قدر جوانشون رو میدونن و بر عبادت و طاعت الهی استقامت میکنن و قول یا ناصحی بل انت اولا بنصحك لو که قد نظرت شاید پیش شما فکر کنم این باشه ولو بعقلك قد نذرت وقل، ای دوست ای رفیق تو بگو به من انت وقل، بگو تو تو به من بگو این نصیحتی که دارم به تو میکنم تو هم همین چین نصیحتی به من بکن دیگه تو هم به من نصیحت کن من محتاج نصیحتم اهل حق نباید از نصیحت بدشون بیاد شیخ آلمانی رحمه الله میگه دعوت حق سنگین هست بر نفوس حق پذیرفتن سخته چون انسان یک لجی داره خصوصا تعصب به خانواده و ایل و تبار و عشیره و یا اون مدرسه که درش درس خونده و الی آخر دعوت حق تلخه سخته میگه با اخلاقتون شما تلخترش نکنید بدترش نکنید نفس برش سخته که حق را بپذیره بخاطر همین میگه الله جل و علا به موسی و هارون قول له قولا لینا نرم با فرعون حرف بزنید نرم نه با تندی نه با خشونت چرا نرم چون گفتم اصل بر اینه که نفس غرور به خودش داره در ذات خودش طبیعتش خصلتش نمیتونه بپذیره کسی بهتر ازش میدونه و میفهمه پذیرش حق سخته اینجا هست که اینجا به اون کسی که مورد خطابش هست بک میگه میگه تو نصیحتم کردی منم نصیحتت کردم بازم تو بیا نصیحتم کن اهل حق نباید از نصیحت بدشون بیاد نصیحت خوبه پندپذیری خوبه الله پیغمبران را برای نصیحت فرستاد میگه جز اینه ابراهیم برای نصیحت فرستاده شد نوح برای نصیحت فرستاده شد موسی و هارون و غیر همه برای نصیحت فرستاده شدن اون غرور کبرت رها کن ما میبینیم اونهایی که مقلد بار میان در مدارسشون اینقدر بد آلبانی میگن قبلا ها همش بر سر زبان ها وهابی وهابی بود تاریخ وهابیت تموم شد آلبانی اومد بحث احادیث شد و صحت و سقم احادیث صحیح و ضعیف بودن و بحث سلفیت و اینها شروع کردن به تحذیر از سلفیت تحذیر از آلبانی آلبانی تندروه حشوی جامیه آلبانی مگه چیکار کرده نصح امت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید دین نصیحه دین نصیحته قالوا لمن یا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته نصیحت بر رسول الله تو چیه تو دفاع ازش زب از رسول الله صلی الله دفاع و حمایت از سنتش سنگ رسول الله صلی الله علیه و آله سینه بزنید دفاع بکنید البانی میگه جز این کارو کرده 20 جلد کتاب نوشته سلسله ضعیفه 17 18 جلد نزدیک 20 جلد اگه اشتباه نکنم تقریبیش دارم میگم اومده اون حادث دروغ و ضعیف را برات جمع کرده نصیحتت کرده که این احادیث دروغ سبب انحرافت نشه گمراهیت نشه مثلا ما داشتیم متعصبین چه از شوافع چه از مالکی ها چه از حنابله و چه از احناف بر علیه همدیگر حدیث میگفتن دروغ مثلا بر علیه شافعی بنده خدایی میاد بدش میاد از شافعی ها حدیثی رو میاره سیکنو فی امتی رجل اشد علیهم من ابلیس یقال له ابن ادریس بر امتم روزی میاد زمانی میاد که شخصی میاد از ابلیس بر اونها بدتره کیه ابن ادریس محمد ابن ادریس شافعی محمد بن ادریس شافعی رو کی نمیشناسه امامی از ائمه اهل سنت علمی از علام متقی بود از متقیان زمانش به شهادت اهل علم زمانش ولیکن این شخص با کمال گستاخی بیادبی و دین فروشی چرا دین فروشی چون الله جل و علا میگه و من اظلم ممن افترى على الله كذبا ظلمی بالاتر از دروغ بر الله نیست و دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ بر الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول الله صلی الله علیه وسلم از خودش سخن نمیگه بلکه وحی الهیه تو وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این چینی حرفی زده یعنی الله برش وحی کرده تو داری بر الله دروغ میبندی به خاطر همین علما اختلاف داره در اینکه دروغگو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کافر هست یا نیست آیا توبهش پذیرفته میشه یا نمیشه تا این حد ولی خب شخص به راحتی میاد دروغ میگه آلبانی چیکار کرده اومده رسوا کرده این دروغا رو افشا کرده دروغشون کار بدی کرده ولی بغض کینه این شخص چرا چون مقید و مقلد به یک مذهب خاصی نبود حنفی بود که دست از مذهب حنفیت خودش تقلید خودش کشیده بود به خاطر همین باید تخریب بشه باید تحذیر داده بشه از کتابهاش اون شخصی که تحذیر میده از آلبانی دچار مرض چی شده مرض عصبیت تعصب بیجا تعصب جاهلیت زمانی که مهاجرین و انصار جمع میشن میگه این میگه ای مهاجرین این میگه یا انصار میگه اب دعو الجاهلیه و انا بین ظهرانیکم این دعوای جاهلیت شعار جاهلیت منم میان شما هستم انصار و مهاجری همه برادرم میگه آلبانی مسلمان نیست تا جای رسیده که بعضی از صوفیان او را تکفیر میکنن غیر از اینکه مبتدعش میشمارن و تحذیر از خودش و کتاباش میدن تعصب چشمشون رو کور کرده حاضر نیستن کتابشو بخونن تو مدرسه ای من رفتم تو کتابخونهشون یک ردیف دیدم کل کتابا گذاشته در رد بر آلبانی گشتم گشتم گفتم شاید کتابی از آلبانی پیدا بشه از خود کتاب آلبانی کتاب خود آلبانی نیست الا یکی دو جلد شاید ده ها کتاب در رد آلبانی هست گذاشتم برای طلاب که بخونن به خاطری که حقد و کینه آلبانی رو داشته باشن ولی یک کتاب در دفاع از آلبانی نبود یک کتاب از خود آلبانی نبود خصوصا کتاب صفت صلات آلبانی کسی نخونه چرا چون اومده سنت مصطفی صلی الله علیه و زنده کرده ای طالب علم بر حذر باش از این مرض عصبیت نصح را بپذیر خصوصا از اونهایی که اهل علم و اهل قلمن و متقیان در الله را مراقب خودشون دونستن در قلمشون در کتابتشون در نوشتنشون الله بهمون عقل داده میتونیم بفهمیم که آلبانی راست گفته یا نادرست حرفش درست یا نادرست برید بخونید کتاب صفت صلاح حدیث رو تحقیق بکنید بیاد نگاه بکنید این حدیث که میگه تو سنن ترمذی صحیحه یا ضعیفه حق با آلبانی یا نه برو حدیث رو بخون فالاول المتصل الاسنادی به نقل عدن ضابط الفؤادی چون اتا پنج شرط بیشتر حدیث صحیح نداره بیان اون شرط حدیث را تطبیق بده رو اون حدیثی که آلبانی تصحیح یا تضعیف میکنه ببین آلبانی درست میگه یا اشتباه میگه اما اینکه کورکورانه چون شیخی شنیدی که گفته آلبانی سلفی تنروه یا فلانه این مدرک نیست این دلیل نیست این حجت نیست برات روز قیامت کشکی قضاوت کردن الکی و کیلی قضاوت کردن روز قیامت در مقابل اون حرفت حساب محاسبه میشی قومم گفتن من گفتم چه فرقی کردی با امتای پیشین و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه آباءنا هر پیغمبری میومد میگفت از حق پیروی بکنیم میگونه نه آبا و اجدادمون گفتن تو اینطوری نباشه طالب علم نصیحت و پند را بپذیر خصوصا از اون علمایی که گفتم قلم را به دست گرفتن زحمت کشیدن عمرشون رو فنا کردن به خاطر دفاع از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به نمونهش و دفاع از عقیده هم همینطور امام احمد و غیر از ائمه که اومدن سینه سپر کردن برای دین وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت أو لو بعقلك قد نظرت بل أنت أولى بقو بمن تو أولى تري بنصيحات لو بعقلك قد نظرت اگر عاقلانه بیای منصفانه بیای قضاوت بکنی انصاف خیلی مهمه در قضاوتمون قضاوتمون منصفانه باشه روی هر شخصی روی هر نصیحتی روی هر پند و اندرزی 63 بیت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط که قد قطعته تقطعني على التفریت. معاتبم میکنی سرزنشم میکنی به خاطر کوتاهیم به خاطر کوتاهیم توبیخم داری میکنی تقطعني ملامتم میزنی تقطعني على التفريط لومن سرزنشم میکنی با توبیخ کردنت این چنین به خاطر کوتاهی و بالطفری ده قد قطعته طول عمرت خودت کوتاهی داشتی در پای بندی به دین و سواری بر حق خودت رو نمیبینی رو میبینی معمولا این چنینه خیلی هستن نصیحتت میکنن خودشون اون نصیحت بهش عمل نمیکنن مثل پدری که میگه به فرزند سیگار نکش خودش سیگار به دهنشه بچه سیگار نکش بده خب، خودت سیگار به دهنت خود داره سیگار میکشی خب چرا میکشی نکش و فی صغري تخوفني المنايا تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت ودار نسخه شما وما تجري ببالك حين شخت وفي صغري تخوفني المنايا من میگه بچه بودم هرچم که سن من با تو یکی نبود من کوچکتر از تو بودم تو از من بزرگتر بودی از مرگ میترسیدم و ما تدری به حالک حیث شخته و ما تجری به بالک حین شخته حالا تو مصرع اول و فی صغری تخوفنی المنایا تخوفنی انت کوچک بودم بچه بودم مرا از مرگ میترسوندی ولی خودت و ما تدری تو نمیدونی و ما تجری بحالک او ببالک حيث شخت او حين شخت ولی تو خودت مرگ رو فراموش کردی و خودت کهنسال شدی پیر شدی تو به خودت نگاه نمیکنی تو از من بزرگتری سنی ازت رفته ولی انگار که مرگی نیست بچه بودم به من میگفتی مرگی هست ولی تو خودت سنی از رفته انگار که مرگی نیست مرگ که به تو نزدیکترت آمد و کنت مع الصبا اهدا سبیلا فما لك بعد شیبك قد نکثه و کنت مع اهدا زمانی که بچه بودی نونهال بودی نوجوان بودی التزامت پایبندیت به دین و شریعت بیشتر بود اهدا سبیلا فمالک الان چی شده بعد شیبه که قد نکته چی شده الان بعد از اینکه پیر شدی این چنین داری پس میری عقب میری برمیگردی به اون جاهلیت و جهل دانا بودی حب علم و دین رو داشتی ولی الان نداری که پیر شدی چرا داره ملامتش میزنه داره سرزنشش میکنه از باب نصیحت البته یک مسئله که من چند بار اشاره کردم در ضمن بحث اونم این که خارج از اون تصور ذهنی که نصیحت به فرزندشه یا نصیحت به ابوبکر نامه نصیحته و نصیحتم گرانه باید به این نصیحت به چشم نصیحت پدری نگاه کرد اون پدر عالم ولی نه پدر جاهل اون پدری که عالمانه داره نصیحت میکنه الان یه چیزی داره گوش میکنه به ما امثال ما جوانا حالا ما که شاید یکم سنی از ما از بقیه بیشتر باشه اونایی که هم سن سال ما هستن این قضیه رو لمس میکنن زمانی که انسان جوونه در اوج جوانیش 20 25 30 یک شروع شوقی برای طلب علم حفظ قرآن برای بر پایه تهجد التزام به سنت رو داره اوج میگیره اوج میگیره اینقدر میره بالا تا اینکه سست میشه دیگه از اونجا هست که سر پای میاره التزامش روز به روز کم میشه در اوج جوانیش اون لحظه ای که اون سلفیت و اون التزام به سنت به دلش نشسته اگر ماشینی موسیقی روشن میشد میمد پایین ولی سن که بالا رفت میگه عیسی بیدینش موسی بیدینش حالا خودش فرق بین سماع استماع این داره من که اینجا از عمدن نشستم موسیقی گوش بدم برای خودش توجیه میکنه و دچار سستی و تنبلی میشه در اون التزامش ولی که جوون نه شروع و شوق داره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما ان لكل شیء شر و لكل شره فتره هر چیزی خصوصا در بحث دینداری شور و شوقی داره ولی بدونه از باب گوش زده نصیحتی که اینجا داره میکنه هر شروع شوقی فتوری داره همون دین دارید هم کمرنگ میشه روزی میشه که سس میشی اوج جوانی تو دین دارید، از نامحرم پرهیز میکنی چشمن نیفته ولی سن که بالا رفت حالا من که حوثی هم که ندارم اشکال نداره اینم دیدم که چی سس نشو چه چیز ما را محکم میکنه که سس نشیم آیا الله توجیه هم داره برای ما بله الله جل و علا از باب گوشزد به این که ما مثل بنی اسرائیل مغضوب علیهم نشیم و مثل نصارا ضالین و گمراه نشیم توصیه کرده هر نماز ما میگیم غیر المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین یهود علم داشتن عمل نداشتن برعکسشون نصارا عمل داشتن علم نداشتن هر دوتا الله جل و علا به ما گوشزد میکنه از الله بخواهیم که ما را مثل اونها قرار نده نه عالم بی عمل نه عامل بی علم چه سبب میشه که ما اون ثبات رو داشته باشیم علم و عمل با هم ولو انهم فعلوا ما يعظون به ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا لكان خيرا لهم یک بار کافی ریشتو بزنی رفت دیگه اون ریش کوتاه کردن تراشیدنش برات عادی میشه یک بار مسبل باش پیرانتو بلند کن یک بار نماز فرض نیا یک نماز صبح فرض نیا ببین زور میزنه برای فرداش پس فرداش یا نه درمان فتور درمان سستی التزام و پایبندیه فعله ولو انهم فعلوا فعل ما یعظون به شما دادید موعظه میشید با قرآن و سنت عمل بکنید تهجد بخونید سنت های قبلی بعدی بخونید از بگید فرض تو جماعت تکبیرت الحرام حاضر بشید ولو انهم فعلوا ما یعظون به این موعظه عمل کردید اینجا هست که درهای خیر و رحمت بهتون باز میشه و الله بهتون ثبات میده اون توفیق ثبات را الله بهتون میده سواری که سست و تنبل نشید خودتون نبازید وگرنه چی شل میشید شل که شدید ول میشید از قافل عقب میفتید از قافل عقب نیفت و کنت مع الصبا اهدا سبیلا جوونی خیلی بهتر از این بودی فما لك بعد شیبک قد نکته چی شده الان بد شدی سنی که الان ازت رفته برگشتی وارونه شدی از این رو به اون رو شدی جوانیت رو راستی ولی الان کجی وارونگی چی چیز رو عوض کرده وها ها انا لم اخذ بحر الخطايا كما خضته حتى غرقت و ها انا لم اخذ بحر الخطايا میگه من غرق در دریای گناهان نبودم مثل تو توی که منو نصیحت میکنی توی که مرا سرزنش میکنی من غرق در گناهان نبودم در اون دریای گناه کما کنت خودت همچون تویی که غرق در گناه بودی حتی غرق تا تا اینکه الان غرق شدی چی میخواد بگه اینجا به اون رفیقش یا به ماها برای اینکه ما ارزش نصیحتش رو پندش رو درک بکنیم داره به ما میگه گوش زد میکنه میگه منی که دارم به شما نصیحت میکنم پند و اندرز میدم فکر نکنید من اهل گناه و خطایا هستم چون وقتی که یک انسان نابابی یا غیر مؤهلی بیاد ما را نصیحت بکنه و نصیحت و پندش برای ما ارزش نداره یک شخص کوچه خیابانی همینطور بیاد نصیحتمون بکنه از این گوش میشنوی از اون گوش بیرون ولی وقتی که یک شخص عالمی پرهیزگاری خدا ترسی میاد نصیحتت میکنه آویز گوشت میشه به خاطر اینکه این آویز گوشمون بشه این نصیحت داره یادآوریمون میکنه میگه من اهل گناه و معصیت نیستم اگرچه شما شاید در گناه و معصیت شنا کردید و مرتکب گناه شدید ولی من پرهیزگاریم و عبادتم حفظ کردم اهل گناه معصیت نبودم ولم اشرب حمیا ام دفر و انت شربت حتی سکرت ولم اشرب ننوشیدم حمیه حمی اون شدتی که به انسان به هنگام شرب خم دست بیده اون بخار مشروب از معده به مغز میزنه ام دفر کسیفی های دنیا هست کسیفی های دنیا ولم اشرب حمیا و مدفرن اون مشروب کثیف را من گاهی ننوشیدم یعنی من گاهی مست دنیا اهل دنیا نبودم دنبال دنیا و مال دنیا نبودم منظورش مشروب نیستا منظورش خود دنیاست من دنبال مال حرام دنبال دنیا نبودم لم اشرب حمیا و مدفرن و انت شربتها ولی تو نوشیدی تو دنبال دنیا بودی چون زاهده معروفه ابو اسحاق البیری معروفه به زهدش و برعش و اینجا داره یاد میکنه گفتم همش هم به خاطر چیه که فکر نکنیم این پند و اندرز کشکیه علکیه یا سرزبونیه یا از یک کسی هست که خودش عامل به نصیحتش نیست نه یک کسی هست که شیرینی علم و شریعت و دین را چشیده و انت شربتها حتی سکرت تا جایی که سکران شدی نعشه شدی با اون دنیا و خوز در دنیا و با اون مشغولیت دنیویت دوچار فتنه دنیا شدی ولی من نشدم 68 مین بیت ولم احلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانهملت ولم احلل بواد فيه ظلم جایی که درش ظلمی سرزمینی که درش ظلمه میدونی که من پامو توش نذاشتم و انت حللت و وانهملت و انت حللت فيه ولم احلل بواد فیه ظلم بازم تأکیدی بر اون دو تا بیت سابق بر اینکه بهمون بگه این پندی که داره میگه از کسی بوده که پندپذیر بوده میگه ولم احلل به وادن فیه ظلم من جایی که ظلم بوده در اونجا نبودم یعنی اهل ظلم و ستم به کسی نبودم اهل گناه و معصیت نبودم ولیکن تو و انت حللت فیه و انهملت و انهملت انهمال ریزش اشکه ولیکن تو سرازیر شدی در اون گناه ها در اون سرزمین سرزمین ظلم و گناه جولان دادی تو ولم انشا بعصر فیه نفع و نشأت فیه و تفعت تو از من بزرگتری در اون بره زمانی بودی که اهل علم بودن و خیر و خیرات بود علما بودن زنده بودن تو کنارشون بودی نزد اون بزرگان بودی ولم انشا بعصر فیه نفع من در اون عصر و زمانه بزرگ نشدم که اون علما بودن نفع و منفعت دینی و علمی بود و انت نشأت فی ولی تو نشأت شدی تو بزرگ شدی تو اون جامعه بودی تو عذری نداری اگر من عذر داشته باشم و من تفعت ولی که تو سودی نبردی بهره ای نبردی حالا در بعضی از نسخه ها هم این چنین هم اومده ولم احلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانتهكت بجای وانهملت وانتهكت تو انتها کردی جایی که ظلم بود اونجا انتها کردی اون ظلم و ستم رو انجام دادی هفتادمین بيت از ابيات تائيه لقد صاحبت اعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي نسخة الشماء ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أراك ولم أرك اقتديت بمن صحبت لقد صحبت اعلاما تو در بره زمانی بودی که اهل علم زیاد بودن تو باز هم دوباره بیتی دیگر تو با اون اعلام بزرگ بودی علمای راسخ ولیکن میبینم که به هیچ کدوم از اونها اقتدا نکردی و نمی کنی و اقتدیت به من صحبت با اونهایی که هم صحبت بودی به هیچ کدوم از اونها اقتدا نمی مثل اون شخصی که شعار امام شافعی یا احمد یا مالک یا ابو حنیفه رو به سینه میزنه و شعار تقلید رو میزنه و سختم حریصه بر اینکه نمازش مثل ابو حنیفه باشه یا مثل شافعی باشه دست مثلا زیر ناف بمنده یا رفع الیدین نکنه یا اون شافعیش با تقلیدش با اون قنوت صبحش اینقدر سفت و سخت گرفته مذهب گفته که قنوت بخونید و ماریشش چارتیخ حکم قنوت در فجر نزد شافعی یا حکمش واجب یا سنت سنت حکم ریش گذاشتن در مذهب شافعی یا حکمش چیه واجب ای بدبخت تو واجب را تر کردی که محاسبه میشی چسبیدی به این سنت ها این سلفی ها آمدن مذهب را خراب کردن اینها دین را خراب کردن اینها دارن تیشه به ریشه دین میزنن با خاطر چی سنت؟ اون چیزی که تو مذهب سنته برادر تو فرض را رها کردی تو فضل را کنار گذاشتی تو شروار توی زمینه پیراهن روی زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما اسفل الکعبین فی النار پیراهنی که زیر کعبه در جهنمه یا صاحبی ای رفیق تو داری مرا نصیحت میکنی خودتو فراموش کردی من سلفی نباشم من وهابی نباشم خب تو شافعی باش توی که دم از شافعیت یا دم از حنفیت میزنی چرا مثل ابو حنیفه ریشتو بلند نمیکنی تو کوتاه نمیکنی برو بخون در سیرت علام این علما چی میگه امام ابو حنیفه یا مالک یا شافعی در مورد پیراهن اگر بلند باشه یا ریش اگر زده بشه چهار مذهب متفقن بر اینی که حرام ریش بالای قبض تراشیده بشه چهار مذهب تر از همه هم امام شافعیه میگه درست نیست بالای مج زده بشه مگر عید تا عید حالا بیا برو نگاه کن اونهایی که دم از مذهب شافعی میزنن شعاره تویی که این شعار را میدی به شعارت پایبند باش مثل شافعی باش هیچ کسی هیچ چیزی بهت نمیگه ولی اینکه اسم شافعی رو یادت بکشی ولی که تقوای شافعی رو نداشته باشی مال حرام را بخوری سود بانکی را بخوری و مجوز سود بانکی را بدی به مردم و زنت و دخترت بی حجاب و بی بار باشن موسیقی را گوش بدی چهار مذهب رو موسیقی اتفاق دارن در حرمتش در چهار مذهب شکستن آلات موسیقی به اتفاق هدره اگر کسی تلف کرد آلات موسیقی را دهل تنپکی عودی را اون مال هدره موبایل مرا کسی لیوان مرا کسی تو باید عوضش به من بدی ولی اگر من عودی داشته باشم اگر میلیون ها هم قیمت داشته باشه شکوندی در فقه چهار مذهب اون مال هدره چون اون مال مال حرامه سواد نداری برو کتابای ائمه رو بخون سلفی ها نمیفهمن چهار مذهب هم نمیفهمن علما نفهمیدن چهار مذهب چهار تا ائمه نفهمیدن طرف موسیقی گذاشته ماشینش میرخصه و خودش هم سوار اون ماشینه انگار که آب از آبی تکن نخورده گناهی معصیتی انجام نشده ولی اومد به مسجد دید که پاد به پاش چسبیده همون چیزی که انس ابن مالک رضی الله عنه میگه انگار که الاغی دیده که آفتاب به سرش خورده لگد میزنه پاشو میکشه عقب که پاد به پاش نخوره که انه بغل شموس تکون نمیخوره اگر معصیت الله انجام بشه زن برهنه ببینه زن بی حجاب و بی بنده بار ببینه اون مشروب خار و اون معتاد و اون سیگار کشش ببینی آب از آب تکون نمیخوره انگار که هیچ بچهش داره سیگار میکشه اومد مسجد دیگه این سلفی ها پیدا شدن توی که دم از مذهب میزنی تقوای اون مذهبت اون علمای مذهبت رو هم داشته باش اون دینداریشون هم داشته باش بدون چی حلاله چی حرامه خصوصا این به مذهبی ها دارم میگن شمایی که دارید ما را نصیحت میکنید همون نصیحت رو هم به خودتون بر بگردونید یکمی یکی من به خودتون بنگرید به حال روز خودتون چرا فقط همین چند تا نقطه از ما گرفتید ریش پیران کوتاه با چسبوندن میان سلفی ها فقط همین ستا و جایی هم آمین اضافی میشه و نمیشه بر حسب منطقه حنفی مذهب یا شافعی مذهب باشه لقد صاحبت علاما کبارا كبارا ولم ارك اقتدیت بمن صحبت تو هم نشین بزرگان بودی ولی مثل اون بزرگان نیستی و الكتاب فلم تجبه و المشيب فمن تبهت یک دردی که ما داریم که اینجا داره یادآوری میکنه اون درد عدم استقامت بر دین سواری بر دین علمامون مستقیم بودند علمامون خوب بودند همیشه یاد خوبش بر سر زبانمون هست ولی چرا ما خوب نیستیم چرا الان نمیگیم فلانی خوبه خوب بودن ولی چرا ما خوب نمیشیم چرا ما استقامت و پایبندی نداریم علتش چیه مؤمن باید بترسه بر دین خودش باید خودشو محاسبه بکنه مؤمن حقیقی باید بر اون استقامت خودش بترسه والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وقلوبهم وجله ای خائفه مؤمنین حقیقی ترس دارن به درگاه الهی که شاید الله ازشون قبول نکنه اون نماز اون روزه اون صدقه قلوبهم وجله محاسبه میکنن نفس خودش توی طلب علم توی عبادت میترسن شاید به درگاه الهی مورد قبول نباشه چنانچه حسن بسیر رحمه الله میگوید ان المؤمن جمع بین احسان و مخافه مؤمن این دو تا بار رو داره عمل خوب احسان استقامت بر دین و المخافه و ترس از الله بر اینکه قبول نشه و اما منافق جمع بین الاساءه و چی و الامن منافق خودش در امان میبینه از عذاب الهی این حرامه خدا غفور رحیمه حجابت بپوش خواهر خدا غفور رحیم گناه میکنه ریشاش تیغ زده الله که میبخشه مرتکب حرام داری میشی الله میبخشه خدا غفور رحیم غیر از اینکه بده منافق یا فاسق در اون عملش در اون فجورش در اون فسقش و خودش رو در امان از عقوبت الهی میبینه در مقابل مقدراتم با الله بدبینه مؤمن اگر خوبی میکنه میترسه خوبیش قبول نشه اگر بدی بهش رسید بدیش رو از خودش میبینه نه از الله ولی منافق نه بدی رو از الله میبینه من خاک بر سرم شده من بدبخ شدم من خار شدم من پدرم این بلا سرم در آورد برادرم مالمو خورد خواهرم فلانم کرد مصیبت ها رو از خودش نمیبینه از دیگران همه مقصرن جز خودش همه بدن جز خودش همه رو لوم میکنه سرزنش میکنه جز خودش خودش فرشته ای از آسمان افتاده است اومده از آسمان به زمین فرشته این از صفات منافقین از صفات منافقین خصوصا زمانی که نصیحتشون میکنی چون فرشته یحسبون کل صیحت علیهم هر حرفی بزنی آه مقصودش منظورش ما هستی هر حرفی بزنی آه. ولی اون مریض القلب بیاد اینجا بشینه مریض صفت فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض از منافقین مریضن الله هم مرضشون بیشتر کرده بیان اینجا بشینن گزارشی که میخواد بده در قبال این درس چیه معاندت با نظام همش وجه چی میده بهش سیاسی شما اینجا حرف از سیاست شنیدید حرف از حکومت و نظام اینجا شنیدید ولی اون مریض القلب مریض دل حالا یا با قصد یا به غیر قصد چون بعضی هستن از قصد دنبالن بر این که تو را سوژه بکنن دنبالن بر این که انگی به تو بچسبونن هر حرفی تو بزنی آخر انگ معاندت برات میزنن یعنی این چنین انعکاسی میدن از اون درس از اون موعظه از اون چیزی که جز امن و امنیت درش هست برخلاف ادعای اون میاد انگ ناامنی برش میزنه والله دارم بهتون میگم جز اینه که علم امنیت میاره این جمعی که اینجا هستن کدام یک از این جمع گاهی شنیدید که دوز باشه دیوار مردم را بالا رفته باشه چه موقع طرف میاد بالای دیوار خونه مردم بالا میره زمانی که هیچ آگاهی در دین نداشته باشه عالمی سر کلاس جلسه علمی درسی ننشسته باشه هیچی از دین نیامخته باشه بله بر سر دیوار مردم میره مال مردم را میخوره اون ناامنیه که آدرس ها اشتباه شدن عنوان اشتباهه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله از شانها قیامت میگه که اسمها عوض میشه همینه دیگه سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمد الله محمد و محمد